ndabaramutse ndabahe n'ikaze murano makuru yo kuri uno wa gatanu hagizwe n'ingingo imwe rudende nayo akaba ari iduga ry'amazi kiyaga Tanganyika bagenzi bacu baciye igenino baratubwira ingene babisanze kuri mikoro muri kumwe na honera muco hamwe nawe bani yo nkuru muhinga bw'ibyuma ni François Kimana mukanya idonito isanganiro ndasubiye kurobaramutsa amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze ngo byatumye amazu asambuka ahandi amabarabara akononekara nko muri quartier kibengarurare na gisiyo muri zone Kanyosha abanyagihugu basaba ko abajejwe gutanga ibibanza byo kubaka buraba ahakwiye kuja amazu Jean-Marie Mayonga ahejeje kuganira na mugenzi wacu atubwira ingene byifashe uyu mwanya tuvugana mpagaze mu kibenga hanyuma uko twasanzwe byifashe mu bice twabereyemo duhereye muri karitsiye ya gisiyo ni muri zone ya kanyosha aho twasanze amazi atura ku kiyaga yaradutse aratera amazu aronona amabarabara muri karitsiye niho twasanze harasinzikaye rwose aho imiserege imwe imwe yazivye amabarabara arononekara twaciye tuja muri karitsiye ya kibengarirare aho twasanze inyubakwa zo muri iyo karitsiye amazi yaraziteye aho mbere zimwe zimwe bene zo baciye bahunga baja kuba ahandi bari mu bikorwa byo gusanura cy'abamaze kwimura oya igitsigiri nyezina cy'amazu yasambutse ntitwashoboye kukimenya ariko ahanini icyo twabonye uko hariho izo twashoboye kwibonera ntaho twaciye kuko ntitwashoboye kugenda kibenga yose nk'amazu ashika kuri atanu twabonye yuko hariho impome zigize urukuta zasambutse ahandi abantu bene zo batakizi bamwo tuvuye ngaho rero twaciye dushikira no muri quartier Kabondo aho twasanze naho nyine amazi yatanganyika naho nyene yarateye inyubakwa zimwe zimwe atwuka nk'inyubakwa eh, ya UNICEF aho aho muri UNICEF bo baciye bisuguranya bagereza kubaka ubuta no gukoresha ubuhinga bwo gukura amazi yari yateye mu rugo rw'iyo nyubakwa muri make ukuri ko twabisanze mu banyagihugu rero mm-hmm. baba abo muri kibengarirare cyangwa muri karitsiye ya gisiyo bagasaba ko leta yofasha na cyane cyane abajejwe gutanga ibibanza byo kubakamo yuko batubandanya batanga impusha abashaka kubaka ahantu bivuga yuko muganza bijaga cyane ibibanza byegereye ikiyaga kuko babonye yuko mm-hmm. bifise izindi ngaruka na cyane cyane ko amazu acabomoka urasanga abantu nabo bahuye n'ibindi bibazo aho baca bahunga uwo rero akaba yari jean marie mayonga yagendeye amakaritiye amwe amwe ari mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura ku murongo muri uyu mwanya naho turi kumwe na Moise Misago uyu nawe akaba yagendeye ibibanza bitandukanye byo kwinezereramo no kwinezerezamwo ibyo bita plage mu gifaransa ahantu nko kuri Miami Beach eh, uzuri beach n'ahandi Eh, ubu ko ikiyaga kibandanya kiduga mubona hari ingingo ziri ko zirafatwa bamwe mu bajeje intwaro turi ko tuvugana eka n'abarongoye ibyo bibanza twavuganye bo bavuga ko batakamba leta basaba ko leta yobafasha ukungene buzitira amazi y'ikiyaga tanganyika gusa n'ubu nta mutegetsi wo hejuru twatumaze kuvugana murakoze muri izi misago mbega ikijyanye n'ibimaze kononekara hari inyubako rusange nazo zimaze gushikirwa inyubako rusange hambavu y'izo nyubako zo kwinezereza twahavuye dushika no mu gatumba aho abanyagihugu batubwiye yuko amashuri amwe nka mushasha ya mbere n'iya kabiri ziri mu mazi aho abigisha bavuga yuko eh, bica bituma n'abanyeshuri batiga neza abajeje intwabo nabo bo hasi twavuganye bakavuga yuko gushika ubu unye nka kirinya ya mbere kirinya ya kabiri hoho amazu aguma agwa mu mazi ku buryo kumenya igisigiri kigoye abamaze abashoboye gukura ibintu byabo bakaba bari muri kinyinya ya mbere aho babakiye amahema mhm. reka tugushimire misago natwe ano makuru arabandanya mbere yuko tubabwire ingene byifashe mu ntara ya rumonge tubabwire ngene bamwe mu bafise ibyo bibanza bakira ibijyanye n'iduga ry'amaziki agatanganika aho bavuga ko agahomba ari kenshi kuri bimwe mu bibanza byo kwinerezereza eh, bita ingene puraje muri mu gisagara cya bujumbura bamwe mu bafise ibyo bibanza baganira hadisanganiro bavuga ko uburyo bwinshi bwahagiriye ndetse n'abakozi bahora bakora muri ibyo bibanza ubu ngo bari muhira ntibagira akazi kurikira bamwe muri abo ibyononekaye ni byinshi cyane ni byinshi kuko aha hari hasanzwe hagenderwa n'abantu benshi ibiteramo baza kwifotoza rero hari hasanzwe n'abana aho bakinira ubu rero bafite imiryango nabo batunze murumva yuko ari agahombo kanini kuko ubu baricaye nta kazi bafise kuri uno mwanya twavuga ko icyo twahombye niba abakiriya bahora bifuza kugenda ngo bashike hariya abo ntibashoboye gushikayo nabo bahora baba ari benshi twe icyo dusaba ni uko leta ikadufasha mu kwegeranya nk'agahombo tuba twararonse hanyuma nabo bakaraba icyo bashobora kudufasha kuko benshi usanga baratse amadeni y'amabanke abandi baba bakose mu bibanza mwarashizemo imitahe myinshi muri ibi bibanza mhm. turandanya n'ano makuru ku murongo ubu naho ndi kumwe na jean Pierre misago hari hariya mu ntara ya rumonge aho mu naho nyene inzu zirenga amajana abiri muri quartier ya Kanyenkoko zo muri ico gisagara ziramaze gusenyuka abazirimwo baromotse nabo nyene reka Jean Pierre Misago sinzi ko twumva utubwire ingene vyifashe neza na neza mpagaze mu gacimbiri ka kasitamu ku mutumba wa Kanyenkoko nk'uko uriko urabivuga mu kanya amazi yatanganyika yaraduze sinovuga ngo yaraduze gusa n'ubu abandanya aduga kuko nk'aho mpagaze muri kano kanya turi ko turavugana ni uko haheze indwi zibiri nje kuhatohoza amakuru abantu baho twarahavuganiye Eh, hariho n'inyubakwa rusange nk'ikivuko eh, cy'ubudandaji cya rumonge nacyo nyine kigeramiwe kuko urabye neza ahahora hashyikira ibidandazwa ubu hakikujwe n'amazi mbere uno munsi mu gitondo amazi yatanganyika yakakariza ku mwango ubwinjiriro bukuru bw'icyo kivuko eh, cy'ubudandaji cya rumonge uvuye mu gisagara cya rumonge tukiri muri komine rumonge nyine mu kizuka naho nyine haravugwa imiryango imaze kwimugwa na tanganyika nicyo kimwe no mu minago reka ntitwogeza ngaho tudasimbiye hakujya muri komine bugarama intara nyene ya rumonge ndoco kimwe no muri komine eh, ya muhuta aha muri komine bugarama nsubi inyuma gatoyi nuko imiryango iharugwa ku majana atanu na mirongo itandatu n'icenda iramaze guta iromoka reka tubandanye tuvuga yuko ni barabara ry'igihugu nimero zitatu rigeramiwe n'iduga ry'ikiyaga tanganyika aho mu duce tumwe tumwe bashyizeho ibintu by'ibirokosima binini binini byerekana yuko aho hantu hameze nabi kuhaca ari ukwigengesera Ah, tukiri ko turavuga nyine iby'iduga rya tanganyika ariko ntitwoherangiza tutavuze yuko iri duga ry'ikiyaga tanganyika muri aya makaritsiye nk'aha ah, abantu mu kanyenkoko aha muri santire irube aha ku iteba aha no mu nkayamba nicyo kimwe najya wumvise mu minago n'ahandi umenye yuko amazi ya aduze agatera ingo atera ahantu hari utuzu twa sugumwe umuntu akibaza ingene bigiye kugenda mu minsi amazi amaze gutera n'ahantu hari utuzu twa sugumwe hmm. ah, nta ngingo ziharijwe zirafatwa ngaho mu barongo y'intaraga misako mu barongoye intara eh, icya mbere kimaze gufatwa ni uko baje bakaraba bagasanga koko birateye ubwoba ah, imiryango ishika kuri mirongo itatu n'ibiri ibabaye gusumba iyindi ni ukuvuga itagira amasaganirizo itagira aho yoja gusaba indaro yoyo iramaze kwimugwa nakubwiye yuko icumbikiwe by'imfatakibanza mu kigo eh, cyari cyagenewe kwigisha imyuga mu rumonge bita semina ariko naho nyine urumva ahantu hakoraniye abantu batandukanye eh, abagore n'abana n'abagabo ahantu hamwe imiryango mirongo itatu n'ibiri nk'imikeke iziga kuza mu mpera z'uyu z'uku kwezi eh, ivuye mu gihugu kibanye cya tanzania babona yuko atazindi ngingo eh, zifata kibanza zibaye zirafatwa babona yuko atayishobora gushikira mhm. reka dugushimire misago aho mu rumonge murakoze twavuye rero hano mu gihugu cy'u Burundi dukubitira no mu gihugu kibanye cya Repubulika irangira intwaro rusange ya Kongo aho inkengera zikiyagatanganyika Tanganyika uh, naho nyene ngo zatwawe ku metero zirenga amajana abiri aho ni mu gisagara ca Uvira ni mu ntara ya Kivu MajEfo muri ico gihugu cya Repubulika irangira intwaro rusange ya Kongo amasoko amashengero n'izindi nyubakwa za leta zitari nke ngo ziramaze gutwarwa n'ayo mazi ibyo rero bikaba byatumye abantu batari bake bimuka kubera amazu yabo yatwawe nk'uko twabimenyeshejwe na Eric Ngabo ni umwe mu banyagihugu baba ngaho mu gisagara ca Uvira Uvira ikigo rero kijejwe ivy'amazi n'inzuzi CRH aho muri Congo kikaba kigabisha ko iryo duga ry'amazi ngo ritagiye guhagarara muri no misi isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine ano makuru arabandanya mu kigo cya leta kijejwe uburaro n'inyubako bavuga ko bigoye guhangana n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika omer niyo nkuru hajejwe gutunganya imigambi muri icyo kigo amenyesha ko icyo bakora ari uguhimiriza aba ku nkengero kiyaga n'izifatwa ku buryo bw'irambi mu kigo ubuha mu guhangana n'icyo kibazo ni igiki cokorwa ku bwanyu muri ubu burya hamara ibikorwa biriko birakorwa ntibijyanye no kuza umuntu arasukura ariko ku kiyaga Tanganyika tuvugishije ukuri ntawe je havuge ngo uko amazi ariko araduga ngo bwera afise ikiza guhangana nawe igikorwa gusa nuko abatwara ikigo baguma bari hafi barabiriko bira noneho babwira abantu ati ubanze mwigira inyuma kuko ntawe je habwira abantu ati nimuhagume nibyo n'ubuhombe kuko se abantu bonyene bahomba igihugu kirahomba nihagera amazi aturuye canke habonetse icyo hogwa kizokorwa ariko sinovuga ni kuri ubu ikigo hobu kivuye ngo kizoho kirahangana ko amazi aduga naho ntitwaba turiko turabwira ukuri abantu nakaye kamumotera abasanzwe baba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika canke abasanzwe baranguriye imirimo ico twababwira ubwa mbere turi kumwe nabo mu kigo hobu turi kumwe nabo turifatanije umubabaro ariko akamu twabatera nuko batoca bihebura co bokora cihuta ni ukubanza kwigirwa inyuma kuko ntiboca bita mu mazi ngo ni uko ibyabo biriko biragenda igikomeye ni uko babanza bagakingira ubuzima bwabo ikindi twabasaba ni uko boza baratubera ijisho igishasha kibaye baba bari ku cya cya rusizi cyangwa ikiyaga tanganyika benshi baraza baraduha amakuru bakanatubwira n'umwanya umukubuzira urumva bo baramaze kubona uko bigenda tugasaba yuko bokwama bafata ingingo zo kubisa uwo mukuba ko burya hariho n'amasaha usanga amazi aduga gusumba kuri ivyo nyene ngo ibibanza ijana na mirongo itanu vyo kubakamwo amazu biramaze gutegekanywa ahitwa buhomba ni muri zone ya maramvya mu ntara ya bujumbura n'urwego rw'igihugu gukinga impanuka rufatikanije n'ubuyobozi bukuru bujejwe gutunganya amatongo ivyo bibanza bikazokwimurirwamo abanyagihugu baba mu makaritie ya mushasha ya mbere ya kabiri hamwe na gaharawe batewe n'amazi ya rusizi bikavugwa na aniseti nibaruta ni komiseri w'igipolisi arongoye urwo rwego ubu rero turiko ko dufashwa n'ishyirahamwe OIM e turi ko turabaha amafaranga agera ku bihumbi na mirongo itanu kugira ngo ku muryango umwe ushobore gupanga amezi atatu mu nyuma y’ico kiringo umuryango wose ugaca umenya ingene ubaho imiryango izo bisigaye iva mu bice bya mushasha ya mbere mushasha ya kabiri na gice cya gaharawe turi tubaronderera bibanza mu buhomba ni muri zone maramvya aho dufatanije n'ubuyobozi bukuru bujejwe gutunganya amatongo tumaze kuronka amaparcelle ijana na mirongo itanu hanyuma dufatanije na OIM e tuzotangura kubakira inzu ijana na mirongo itatu na zitanu imiryango rero ijana na mirongo itatu n'itanu ikaba igiye kuzoronswa uburaro ariko turiko turavugana na ubuyobozi bukuru bwa butipe na ubuyobozi bukuru bwo gushigikirana no gusubiza mu byabo abaziteshejwe n'ibibiza bita direction générale de la intégration sociale kugira ngo dusabe ibanki y'isi yose idufashe kubaka amazu y'iyo miryango iva muri mushasha ya mbere mushasha ya kabiri nagaharawe kuko ni myinshi ingana n'amajana atanu na mirongo umunani n'itanu uruzi Tanganyika ni rurerure abari mu bindi bice ntaco mwimvira kuzobafasha tuzovugana n'intwaro turabe yuko ari ngombwa yuko tubaronderera amatongo ariko iyo nzira ni nzira ya nyuma kuko aya mazi ya Tanganyika abahinga batubwira yuko hahera igihe akagaruka imyaka myinshi ubungira ngo ni uyu mwaka uko aya mazi agaruka turiko rero turaraba yuko ko ijebu yatubwiye yuko imvura izohera mu mpera z'ukwezi kwa gatanu tuzobanza kuraba kumbure yuko amazi muri iki gihe cici atogabanuka kagasubira inyuma kugira ngo abantu bashobore gusubira mu zabo ariko harimo rero n'abantu bagiye kubaka muri za metero zibujijwe na ryabwirizwa ry'amazi ugasanga rero abo nabo nyene bakoze amakosa rero kubiyumvira iyo tubajana ubu nyene n'ingingo yo kubangira tubanze turabe ingene uruzi ruzigenza mu minsi iri imbere hanyuma dufate ingingo turi kumwe n'intwara abantu leta irafata ingingo bakanana kuko kwimuka ntibyoroshe ariko ni ngombwa ko bagenda kuko ntibashobora kuguma bari mu mazi bategezwa kwimuka ntawe tuzokwemerera kuguma mu mazi wazogomba kugagaza ingingo ya leta kandi iza kumufasha yo ku nguvu kandi tuba turi turokora ubuzima bw'iwiwe igiduga ry'ubushuhe ivyo ngo eh, bikaba biva ku iduga ry'ubushuhe bw'amazi mu ibahari indiyano ku bice birenga bibiri dogere celsius mu rurimi rw'ifaransa hamwe n'imiyaga ikanye izanana mu mazi y'igihugu nako ca australia ngo bigatuma imvura iba nyinshi mu karere k'ibihugu bya afurika yo mu buseruko n'uburundi burimo bigasigurwa na erasme ngiye muhinga mu by'imenyeshantara geography mu gifaransa akaba n'umwigisha wa kaminuza akavuga ko ibyo biri mu bituma amazi ya tanganika aduga akabona ko aba babangamirwa ari abadakurikiza imetero ijana na mirongo itanu uvuye ku kiyaga mu kubaka yaganiriye na mugenzi wacu Armel Mutore amaziki yaga yaduze se n'uvuga ngo n'amazi kiyaga n'inzuzi burya amazi zaduze abana n'urusizi guhatana amazi menshi ku muce munini ibintu biruko nyene ni ibintu bijanye n'ingene ibintu vy'ubushuhe byagiye biraba muri aka karere ubushuhe n'imiyaga ico umuhinga w'umuyapani yatoye ico kintu yitwa Toshio Yamagata yagituye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda niwe yabibonye arabona ko burya ibituma tubona uko byama biza biraba ku myaka ibiri itatu biduga biramugabo birihindukitse hari igihe kurane biba hari indiyano mu buserukiro bw'izuba biba hari indiyano iyo hakanye rwose ugasanga ku ruhande biba hari indiyana yegereye ibihugu byacu ibiri afurika irashusha ni ukuvuga ko umuyaga ukanye ibyo twakwita kubera amategeko avuga ko izo metero ijana mirongo itanu zizotinya bagiye kurabira mu bihe amazi yagiye araba menshi kuko izi metero ni izo gukingira abantu kandi n'izo gukingira ikiyaga umushikiranganji wa mbere na nyene aragira icyo ashikiriza ku bijyanye n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ku bwa Alain Guillaume Bunyoni ngo birasaba ko abahinga bakora isuzuma ry'ibituma ico kiyaga cuzura imbere yo gukora ibikorwa bimwe bimwe kuko ntituba tuzi yuko tanganyika guzuye kubera iyi mvura gusa kuko tanganyika ruvomerwa n'inzuzi ziva mu bihugu byinshi nimba iyi wacu yari gushobora kugwa ntirunuzure nk'uko guzuye ishobora kuba yaguye ahandi muri tanzania nyinshi rwose muri zambia nyinshi rwose muri kongo nyinshi rwose gusumba n'iyi twe tukaza gufatira ibiharuro twisunze nk'imvura yaguye mu burundi twaba twihenze birasaba ko tubona n'igihe cy'iki kugira ngo turabe komporutima yago ingene byifashe abahinga rero bakiri ko uko kimwe kiba bariko bararaba hari aho eh, abantu baba obirije kugara by'agateganyo bakahasanura by'agateganyo kugira ngo ibikorwa bishobore kubandanya mugabo hari ibintu bidutuma guhindura integuro y'ibikorwa twari dufise mugabo bitatuvuyeko imvura iguye ari nyinshi tanganyika rukaduga kuri mize murumva yuko bimwe mu byo tuba twateguye bibwirizwa guhinduka kandi mu mwanya wo kubihindura no kurondera ubundi buryo n'ibiki hari bamwe bibaza abantu babwirizwa kwifatafatamwo kugira ngo bigende neza uwo rero akaba yari umushikiranganji wa mbere arangiyome bunyoni ni hano duce turangiriza ano makuru mwumvise ko yaragizwe ahanini n'ingingo imwe rudende ijyanye n'iduka ry'amazi y'ikiyaga tanganyika hamwe n'ingaruka ziriko zirakurikira twababwiye uko byifashe mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura eka no mu ntara ya Rumonge eka kandi twakubitiye no mu gihugu kibanyi cya Republika y'intwaro rusangi ya Kongo aho mu gisagara ca Uvira naho nyene ngo ibintu bitifashe neza mwumvise rero ico umuhinga avuga biriko birava ko eka n'impanuro